Entuziasms Vienmēr ir labi, ja dzīvojam ar entuziasmu. Bez tā nav izaugsmes, taču pārāk aizraujoties, mēs centīsimies kaut ko iegūt, pirms būsim spējīgi to saņemt. Ja paši sev noteiksim datumu, kad sasniegsim Dieva izpratni, tad vilsimies. Ja būsim patiesi, Dievs noteikti dāvās mums izpratni savā izvēlētajā stundā. Ja kādu dienu nejūtat entuziasmu vai iedvesmu, mēģiniet atcerēties kādu priecīgu pagātnes notikumu. Prieks, ko jums dāvās agrākie sasniegumi, dos spēku. Un drīz vien jūs ne tikai sasniegsiet, bet arī pārsniegsiet savu agrāko līmeni. Jūs nemuļķojat sevi, tikai vairojat sevī laimi, un šī laime vairo jūsu pārliecību. Mēģiniet sajust – ka jūsu problēma ir tikai neliels šķērslis, kuru ātri pārvarēsiet. Viens no veidiem, kā vienmēr saglabāt dedzību, ir nedomāt par sevi kā 25, 30, 40 vai 50 gadu vecu. Domājiet, ka jums ir tikai 6, 7 gadi. Bērns nesēž uz vietas, viņš visu laiku atrodas kustībā. Saplūstiet ar entuziasmu avotu viņā. Saglabāt entuziasmu var palīdzēt arī ārējs smaids. Ar smaidu jūs atbruņojat savas negatīvās domas un jūtas. Ja cīņas karstumā pasmaidīsiet, tad jūsu pretinieks noteikti zaudēs daļu savu spēku. Pasmaidiet, izspēlējiet ar pretinieku šo triku. Tas var izklausīties absurdi, taču esiet droši, tā ir taisnība. Vienkārši domājiet par negativitātes pasauli kā par pretinieku, kura spēku varat vājināt ar savu smaidu. Mums skaidri būtu jāredz savus mērķis. Ja augstu to vērtēsim, tad tas dāvās mums entuziasmu un jaunā izjūtu. Ja tas patiesi ir kaut kas vērtīgs, tad pats mērķis sniegs jums iekšēji atbalstu. Arī meditācijai tāpat kā jebkam citam ir nepieciešams entuziasms. Ja tā trūkst, centieties patiesi – uzticīgi un apgaroti ikdienu just, ka tā būs jūsu pēdējā iespēja meditācijā izprast augstāko. Vakarā, ja redzat, ka Dieva izpratni vēl neesat sasniedzis, nomieriniet sevi. Atgādiniet sev, ka no rīta jums tiks dota vēl viena iespēja, bet nākamajā rītā atkal nodomājiet. Šodien ir mana pēdējā iespēja, šodien man ir jāiemanto Dieva izpratne, jo cita iespēja man netiks dota. Tā jūs centīsieties meditēt vislabāk. Un pat tad, ja atkal neveiksies, jūs nepārņems nomāktība, jo zināsiet, ka esat patiesi centies. Tavas sakāves dzīves kaujas laukā drīz beigsies, jo tavam prātam vairs nav vienaldzīga tava sirds spontānā deksme.